أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن Sljedeći hadis. Sadis vatis'un, 96. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رس... سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور إلى يقرأ في المغرب الطور Od Džubeir ibn Mutima radijallahu anhu da kaže, čuo sam, Allahu, čuo sam vjerovjesnika sallallahu ve da uči na akšav namazu suru Tur. <clears throat> Inače, praksa poslanika sallallahu ali ve kada se analiziraju svi hadisi u kojima je prenešeno šta je kad učio. Bila je praksa da je na sabahu, da bi učio duže, odužio bi kirajet na sabah namazu i to je pojašnjeno koliko i kako na podne i na kindiji bi učio srednje sure. Znači, e, sredina između sabaha i akšama. I akšama. Na akšamu bi učio, e, kako učenjaci kažu, kisar fesal, znači one kraće sure. Kraće sure, znači otprilike negdje od, od duha pa nadalje, znači do kraja Korana, one kraće sure. A ove bi znači duže učio ovamo do, do kraja Međuza, ove, ove srednje sure učio bi recimo na, na, na, na podne na kindi, a na sabah namazu bi učio znači, e, e, ovaj, duže sure. Uglavnom učinjaci to e, došlo u tekstu hadisa jednog. Znači podjela ti sura. Ovi duži, kraći i srednji sura. I koliko učio. Znači opće poznata stvar, znači opće prihvaćeno. Šerijski tekst ukazuju znači da se na akšam uče najkraće sure. Na podnik Indiji i jaci se uči uče srednje sure, srednje dužine a na sabah namazu se uči duže sure. Znači u globalu je tako. A onda nam dolazi ovaj hadis, šta je, dolazimo ovaj hadis da je na, na Akšamu učio Tura. Tur je druga sura. <clears throat> šta je pojenta ovog hadisa? Znači ovaj hadis pojašnjava tu da je, da je poslanik sallallahu alaihi imaju jednu stalnu praksu, a ovim je htio da, da pojasni da je dozvoljeno na, na, da, da se da je dozvoljeno, znači da se poremeti to pravilo osnova. Da se uči na akšamu duga sura, tur, a možemo i na sabah da se uči kraća sura. Kao što je došlo u vredosno da je učio na sabah namazu, da je učio koju suru. I da zulzile, znači prvom drugom rekatu. Čak dvije stvari, još kraće sura, i još istu sur ponavlja na oba rekata. Što znači da ima smijetje, da, da, da, nema da se na sabah uči kraća sura. I da to nije problem, da to nije prekršaj. Jedino ako postane stalna praksa, onda kada je, ako stalna praksa da uči, recimo negdje možda na nekim mjestima, nekim džamijama gdje recimo imam ne znam, puno sura ili ako mijenja imama neki, neki didl čovjek ne zna puno sura, pouči pa kraće sure ono, na kulhovela prouči. Znači, ovaj, da ustrajava na tome, znači to je najviše može će da je hilafo sunet. znači suprotno sunetu. Suprotno sunne. A ne, a ne da kažemo vidi ga onaj, da je da on napravi neki prekša, da je to haram, da je ovo, da... Znači, bitno da proučio suru, koliko god da, samo ovdje kažemo šta je bliže sunetu, šta je ispravnije. O tome riječ. <clears throat> Uglavnom, ovaj, e, ovaj hadis ukazuje na to da je na mazu namazu da je propisano učiti na glas, jer su čuli ga da je učio i da nema smijeti da se nekad na, na, na namazima gdje se uče kraće sure u osnovi, da se dođe sa, sa većom suru, uči sa većom surom. Andalusam